nkuko mwaje kubyumva ibiganiro ni ayiwanyu havugwamo kicama kiba ku misi yose wa mbere hano kuri hadiyo isanganiro ndabashimira muri mwese rero muri ko muragitega amatwi mwiteze gutelefona kugira ngo dushikirize amakuru atandukanye yaho iwanyu kuri mikoro mukaba muri kumwe na honera muco muhinga bw'ibyuma ni inosa bibona imana mukanya turabibutsa agatelefone mushobora guhamagarako ukomereje kubibabwira higaniro ni ayiwanyu havugwa amaki murashobora kwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatanu amajana icenda na mirongo inani na gatatu amajana icenda na mirongo itatu na gatatu hariho na mirongo na kabiri mirongo na gatanu mirongo ine na gatatu mirongo irindwi na gatanu mirongo ibiri na kabiri mirongo na kane mirongo itandatu na gatandatu ubusa kabiri buhinga bw'ibyuma twese ko hariho umunywanyi wa mbere ku murongo wa ru amahoro mwiriwe eh, ni disimasi nyabitsinda muri ya ruyigi disimasi eh, mhm. ni amahoro yego turashima iyo mu ruyigi byifashe gute twe ku bintu byifashe twe turafite tujya noti z'igihumbi humbi tujya bariko barasubiriza abazisigaranye rero uriko urasuma nk'ikintu ntibayatora mm. urumva turagomba yuko ngo uzana ry'amashasha hose mhm. none urumva rero ko papiye kora ntayitora kugira ati nkura imbere mm. none izo zirya shasha nazo ntiziragwira none bumva bo ufasha gute kugira ngo ziboneke mm. ikindi nacyo rero ngaha nyabisinda twebwe iwacu mhm. turafise ingorane z'abaganga ngaha nyabisinda mm. twe twasaba yuko iyo umuntu akitanye umuntu arwariye mhm. biteho nk'uko uba ushyitse urwaye bakuvure bagukurikirane hmm. rero niko icyo dusaba rero ukuri kandi iyo twari twakikita ku isanganiro hmm. muze muhara kugira ngo dufashe na muri ingufu kuko hajya umuntu yagwaje umuntu usanga ari ingufane ugasanga uri kurataka muganga ugasanga ariko arakuraba hirya no hino wumva wumva urwaye wumva nawe ufite ukora iki nyakubahwa murakoze cyane cyangwa nawe murakoze hmm. ubundi mwanya ku murongo wa ru undi munywanyi ku murongo alo ndi bitaro umufundi wo ku ntego y'amakinga akazina sindakumvise banyitwa bitariho bitariho bitariho ni sawa nawe nyine agatelefone karamucikiye kuho kumbura aza gusura guhamagara undi munywanyi ku murongo aro ku isaha zibiri n'iminota indwi ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki tuwundi mwanya ku murongo haro mwiriwe nagize imana bose iburahande ku musozi wa murizo n'imarambya akazina ninde nagize imana bose ko bosco duhamagaye uri mu ntara ya murambya oya ndi mu ntara ya rumobe komine burahande umusozi wa murizo ego nagira mbaye ikibazo cya ngeri mhm asa muri zone y'amaravya nayo turonka puheri bagerageze leta ituzanire ngeri muri zone maravya na rwarose twayibuze mm, mwe muyiteze gyara umatu yiteze ariko ntiboneka oya itariki mwe mwiteze kuyironkera ko yari yahe telefone karamucikiye ko undi umwonye ku murongo alo alo alo mwiriwe mwiriwe ninde tuganira tuganira na rukini yo mu kivoga inde rukini yo mu kivoga muri gisuru ni amahoro hiyo mugabo sindabumva neza ariko je ndabumva neza cyane yewe jewe ndagomba muturabire ikibazo cy'ingenzi twonera ibirimwa ikibazo ciki ziratwemera nk'imboga turimo amashu inyanya inziza mhm. ibintu zifasha tuziryamiye twagomba kumwe turabira ingene tuzifite turenge tukaziteka tukapfa ni ukuri siniko ndabumva neza muvuze ngo mufite ikibazo cya hehe icyo kibazo cyanyu ushoboye kucumva neza muvuze ngo mufite ikibazo nyabaki inyoni zirya imbwirwa amashu inyanya ibyo mm, bimaze igihe kingana gute kumenya singakumva neza nakubajije nti ibyo biba bimaze igihe kingana gute ah, ni imyaka yose iyo turiye zama zirya mm, musaba iki none eh, twasaba yuko mwiduha akazawa tukazituza mwaba mwabishikirije ababijejwe ababijejwe mm. n'imwagoronome naragiye yo kwera arandangira idawa yo kuziteka nta n'imwe yapfuye mm. ego eh, kwera intamwe bamudufashije rwose nta nditujya urunyanya nditujya n'uruziga n'amashu nditujya zirakubura n'amateke zirajya rwose n'igiteketeke ego ariko eh, ego mwakoze kubishikiriza icyo kibazo ariko mukabandanya mubaza nababijerwe nabo mukaraba ko hari icyo bobafasha mukababwira ko umuti babarangiye atacu wafashije ndakumva neza neza ndakumva neza mbega yemwe kuki dufubuza erega turi bene mugabo wakirundi umwanya ku murongo alo alo alo alo ndabukumva naje ndabumva akazina ninde ndarinda komine siyeri ntara ya ruyigi inde emanuel ndayisenga komine bwari ntara ya ruyigi emanuel mu ntara ya ruyigi e ego hiyo ni gute byifashe gute ibyo ni sawa mm havugwa make havugwa amahoro nyene n'umutekano niyo mm e e ah. nta ubu turi gutanga dushinzwe ariko agatelefone kari ni kameze neza ndazumva mugani alo ubundi umwanya ku murongo alo akazina sindakumva neza edward mu kibande nagomba shikirize eh. mhm. agaciro agateka akazina muntu hama na kwihanganirana ubuntu kubahana ntihagire uwukumikwa kubera ubwoko bwiwe mureke yitagadure afatikanye n'abandi mukuru mu buzima oh, oh. nimuze dupfundikwe n'ikiyago ಸಂಗೀತ ಕವಿಸಿನ ಗಹಿಯೇ ಕನಸಿನ ಇನ್ನಮ್ಮಿಸು ಮಿಂಗಿಂಬ ubu ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe neza ninde tuganira Eh, ndi Martine mu gihogazi Martin eh mm yego twebwe zuba ryaturembeje kwe twabuze akavura mhm oh tudakwa mu bana n'inzara <laughs> usanga uri umurimyi ga Martin eh ndi umurimyi none twabuze imvura twarimye none amasizo yaroye hmm. <laughs> yego cyane noneho wumva wako guhiga marite ni ugusenga ni ugukomeza kwera ko gusenga kugira imana duha akavura nta kundi ariko abajejwe iby'uburimyi nabo nyine mwobabarira mukaraba ko hari ico ariko iyo tubabwira atari imana nta kundi byogenda yego ahubwo hano niho ukora amasengesho kwera sawa murakoze eh, namwe yego sawa sawa barwanire ubutungane twakiriye undi umwanya ku murongo alo mwiriwe ninde tuganira nyagabo alegisi mwari nyabihanga alegisi aduhamagaye ari nyabihanga cyane rwose alegisi ni amahoro ni amahoro wiriwe neza cyane rwose utubwira ibivugwa hiyo inyabihanga ni imvura yaje kugwa ngira ngo nizaha byaba byinshi mu bantu imana igashesha oya nta kwihebura ntihararengerana cyane ariko none zaga mu menyeshamakuru ko mbona yaje ahandi yumva ngira ngo izatwara ibintu mm. yani byabaye byinshi mu bantu imana igashesha mm. none kubera ku maradiyo bamwe bidoga ngo badurumanyire ingoma ku burenganzira bwo kugira ibicanye biriya na imana y'imisavuga zituma imvura ariko nabyo nibo byemeza ni ihindagurika ry'ibihe uretse ko ni ugukomeza murakoze cyane ndamubarira muramukunda ari ikiganiro adushyikiriza arabyifatamwo neza rwose sawa sawa utumwa bwamushikiriye kandi rero ntabwo bashyize abamenyeshamakuru abamenyeshamakuru bari bari bariko barakora kijya kiganiro n'abavugizi b'inzego arabyifashemo neza mhm. eh, utu mwaragaragaje kubyifata neza ati mwana bamwe n'abandi ati abanyagihugu bararyoheye urakoze cyane gushima alex mbega ni ukugenda dushima uko ubiba bimeze kose mbega umugabo ijoro ryiza mu mitima hose undi mwanya ku murongo wa rubu mwiriwe ninde tuganira ndi umunyagihugu wari mu ntara ya rutana muri komine ya bukemba mm. akazina watubwira akazina kanyu mbuga akazina yitwa sinzi umunsi mm. ubwo numva kubera abandi bavuga ngo ibintu by'imvura twakangere natwe byabaye nabi kweri mm. bimeze gute byarabaye nabi gutega sinzi umunsi byabaye nabi gute ndavuga twe twarishangere ku makopeki no ku maposita mugabo no kuvuga tuyibona ukuntu twashobora kuyironka turyamanya amatike nyine mu mavi bitekanije ko umuriro nka ryari gasinze umunsi bitekanije ko umuriro nka ryari twebwe mu aho umuntu aba yayirose ubwiranye n'imvura iguye atere mugabo hmm. nari hatari kweri sinzi twizere ko babijejwe baba ariko barabyumva Mm. ariko namwe mwogerageza kuza murabibutsa turabivuga reka wa muntu uko ari hatari kuratari twizere ko mu minsi iri imbere icyo kibazo kizuba cyakemutse ariko mugire ijoro ryiza inyuma ya sinzi umuswa kire undi mwanya ru mwiriwe mwiriwe si kenshi duhamagagwa n'abakenyezi telefone hmm. ngo muri ivone wo mu ntara ya ngozi eh, ku mutumba wa rukuracu ivone hmm. eh, n'amahoro amahoro cyane yego uwo tuyagira rero nyine byifashe ingozi eee eh, jenge mbona ari fiseye mhm. ariko ifite ikibazo cya mituweli aha mituweli iwacu rero ku mutumba wari ukuraza mituweli ziraza mu kandi kanya zikumva ngo zaheze sinzi rero ukuntu ngo tubarize imbere ukuntu byaba byifashe koresha ikarita yo kwivuza mm. mm. ya mm, ya mituweli nyine ntazigihaye ntiziboneka ku bwinshi ibyo biba bimaze igihe kingana gutega ivona Eh, eh, ni igihe kinini cyane kinini ni kingana gute ivone yashikije ikibazo kibafise twizere ko ababijejwe bumvise icyo kibazo kumbure bikorera kugira batorere umuti icyo kibazo undi mwanya ku murongo alo alo alo alo alo mwiriwe cyane namahoro yego n'amahoro ninde tuvugana yego ndi munyagihugu mu bukeye bwa banga wo mu bukeye mu bukeye bwa banga karabera niwe muvugana akazina sindakumvise neza ariko yego amakuru mutamenye yego ndakumva ni amakuru y'abapolisi n'abapolisi n'abagenda umutekano bo ngaha mu bukeye ni kuri baraturemeretse bw'abaturemesha ibyuma by'amapikipiki usanga biyambariye sibire ukabona baragufashe ntumenya ko ari umupolisi biratuyobera aha gufata avuga ngo wagufatiye iki ariko ariko ko ndakumva neza telefone yawe ntirikira ntirikira aba bagenda bararaba bakabaha amategeko abagenga hmm. utsi babafatira atacu babafatiye babafata atacu babafatiye atacu bashaka gusuzuma baje wowe uhagaze muri parikingi ushyizeho akamoto kawe udasanga bakicaye ko umenya ngo ni umupolisi umenya ngo ni umusuma twe byatuyobe hmm. ariko ntibibatwara bakubwira ngo uyu ngo ni umupolisi baraza biyambariye kigire ntumenya n'abo ari bo kandi baraheze nk'iminsi ngahe cyo yamamaza bari kuzayiba ngaha mu gukira bumva bigiye kutugora hmm. ngo tugira rero rero muzamurashika imbere batubwira abakuru babo baze bararaba amategeko baze barakontorora ibyuma bafise n'imyambaro kugira tujye tubatandukanya abagizi ba nabi n'abagize umutekano murakoze cyane yego murakoze bari nafata imikuru singarinyenyeza ntireka muzukuru ndagucira umugani abo hambere bari bazi ubwenge naho ikizungu cy'ubuco tutazanye ubucucu wanyogokuru nari bacanye bwari bwije hari mbeho about you. zibiri minota mirongo ibiri n'ibiri twakire mirongo ibiri n'itatu twakire undi munywanyi ku murongo alo mwiriwe mwiriwe neza ninde tuganira ni nahimana mu gatumba nahimana mu gatumba ni amahoro ni amahoro twatelefone bari kumwasi kutwakira twapishe byanga hari igihe tuzi ko turakira abandi ego me ego eh. ariko murabona ko twabakiri yego mwakoze cyane turashimye ngo tubwire rero icyo mushaka gushikiriza icyo tugomba dushikirize mm. urabona ibintu byakiriye mugatuma twebwe murabizi kandi musanzwe mubizi mhm. ariko urabona twe batwemeye ko batwukorera rya digirizi biragwara urusizi n'ubu ntibaraza kurikora n'ubu urabona ko imvura hafi yo gutasura tuzotura kandi dusubire kuhabona n'ay'amazi mm. none ubona leta iradufasha iki mm. urumva rero ubu turagiramiwe n'ubundi aho imvura ibice guterwa n'amazi mm. busaba rero ko babijejwe ko dutabara bakaraba nyine ngo urusizi umwanya wagabanutse ubu hakamutse boroka batisha n'imiduga mu gushika aho aho nahimana twizere ko ababijejwe nimba bari hafi y'akaradiyo bari barumva iyo myidogo yanyu cyangwa icyo kibazo kiri mu gatumba kiraduhanze rwose kiraduhanze rwose kandi tugeze mu cyane hmm. eh, bo muri ubu kwezi nyine barangire bose kudufasha bagakora abari mu makambi bagatahuka bagasubira mu ngo zabo hmm. eh, urabona amakambi ikambi iri mu marambya ikambi iri mu kujya kabiri aho bose bari bakeneye gutahuka ariko ntibari ko bashikira hmm. eh, ariko yaba bamaze kurukora kiriya muntu yosoye muhira akaza gusanura ahantu yiba agasubiza abana mu rugo murakoze cyane eee eh. mbwira ijoro ryiza yatoretse mama murakoze ku isaha zibiri mirongo irindwi n'itanu ikiganiro aho iwanyu havugwa amakikiri abandanya kuri radiyo isanganiro twakire uwundi munywanyi ku murongo wa ru yesi haro mwiriwe mwiriwe neza ninde tuganira muri ko muvugana n'umumotari yitwa kizimyamwoto hmm, kizimyamwoto ni sawa mbo ni amahoro n'ukuri kose turashimira uworaho mbega ubu twakwiye uri hehe mbo muri kano kanya nda mbo ndabakuye ndi haruguru ku iparikingi gatonya kwa busigo hmm. Hmm. nizere ko ufite icyo ushaka kudushikiriza tutamenye icyo ngomba gushikiriza mhm. ni ikijyanye no gushima mhm. ego abantu twese hamwe mhm. abakora akazi ka taransiporo abiyunguruza mm. ubu turashima cyane rwose virema ko ibitoro byabonetse mwese muvuga rumwe tuvuga rumwe n'ukuri ubu turashima ukeneye kwidepurasa umwanya wose ushakiye mhm. uridepurasa kandi ku giciro kitavuna mm. gitandukanye na cya giciro cyari gitandukanye n'igihe ibitoro byari byabuze byari byabaye akayobera abahinga hmm. yego vurema ibyo turabishima na n'umusabike ahubwo ikintu nyabona dusaba leta y'uburundi mhm. ahubwo ntigumize ukunyene ishyiramo ingufu zikomeye n'ukuri kw'imana igetero ntigisubire kubura kuko ubu ibintu byari byacangacanganye ariko hmm. nko kuva ibitoro bitangiye kuboneka amazuta akaboneka esase ikaboneka hmm. ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe n'agasukari kakaboneka eh, eh, byose byakorotse ibeyi hmm. ni gushima ikindi kintu nacyo cyo gushimira leta y'u Burundi mhm. ubu agasukari karaboneka mhm. isukari iri ngaha mu burundi ubunya basha ngira ngo ingana n'umucanga wo muri tanganyika ku mabotike omve none ko twese nanda nani rega eh, simbese none uraryohewe cyane ku buryo reka reka kuryoherwa gusa none nk'ubu mm. abana baragenda ku ishuri banyoye akayi mm. banyoye ubuyi kare byagenda gutega kizimyamoto none kandi ntuze wega kiretse utaba mwa kino gihugu ngira ngo n'uwuba hanze y'igihugu yabyumva kubera nk'aya maradiyo yanyu yumvikana gushika hanze y'ibihugu bya kure mhm. none mwari muyobowe yuko ikiro cy'isukari twari dusigaye tukigura ibihumbi umunani mm. ibihumbi Mm. mugabo leta ikavuga iti nyabona ikiro cy'isukari ni bibiri n'atanu ibyo bibiri n'atanu kugira ngo uyironke bikabura tugahemuka tubiguze ibihumbi indwi cyangwa ibihumbi umunani mm. rero kuvaho nyine icubahiro kizigenza avuga ati ikibazo cy'igitoro icy'isukari mm. icy'ifumbire ngomba ndabyifatire mu minwe urabona yuko yari vumereye bica mm-hmm. birakunda urabona natwo tukavuga duti kuraje kuraje mutama kuraje vurema ni sawa ubu unya imyidogo n'imikenya ubu nta muntu yidoga urazi nk'ubu kubera nka twebwe dutwara abantu tumenya amakuru menshi uba mhm. wumva umuntu ngo ngo mutama yari yagitoreye ikibazo ngo mukwideparasa ntirigoye ngo ibi bintu ni sawa kandi vurema ni sawa ni sawa vurema ubu unye n'inge zazimutse vurema ibi ni ibintu byo gushima kuko ibintu byera turavuga duti ibi birera bigenda neza mhm. ibitagenda neza nabyo biravugwa nta muntu n'umwe atabizi mm. ubu ni sawa vurema ibi ni ibintu byo gushimira abatware no gushimira imana amen yego ubwira ijoro ryiza kizimyamoto nawe sawa uhezagirwe kumbure tudusubira mu ndwi zo mu kiganiro nk'ikinyene nk'aho twatanguriye urakoze cyane gucura intimba niyo ndirimba kobi meze sikobi izo eh, mwaramutse nanjye amahoro cyane yanwari eh. imana irakoze kuwumpaye eh? burya narimaze igihe ndakurondera narakubutse none wandonetse amaguru ubu gukoresha telefone ukoresha ubuzima nyako mbere <laughs> wowe ubaye araga karite mbere karanazimbye nditinyira ko mbona ibintu byose byadutse hmm, reka kuvuga ko ubushyirwa bwa simu yo mu mitumba ufise hmm. nukuntu izimbutse kandi yoroshe ubuzima oh, erega amajyambere yaragusize kandi zimwe mu mitumbire abaho uwo mubyeyi atwibutse n'indagamano ah, ari ubundi atariye konete mm, mm. ubu yatuzaniye kandi zimwe mu mitumbi iwacu igurwa amafaranga amajyana atatu gusa mm, ikaba yibereyemo amayinite y'amajyana atatu nyine ah. hamwe n'amamesaje mirongo ibiri n'atanu uca utelefonesha ukandika uko ushaka ah. ukidagadura kandi rero uzomherako numva bayiduhaye ku urimo igurwa amafaranga amajana atatu ugaca usanga amayinite y'amajana atatu n'umuyoboro w'amamesage reka ntambire koneti irambyaye iyo y'umunsi sindara ntayigutse kuvaho narondereye abantu nkaruha ntari bubaronke kandi iyo koneti yarabyoroheye none nkwibaritse eh? bishyitse ngasimbira mu gisagara iyo karite simi izoguma ikora neza cyane nimbarire ikora kuri kwamye ntuzobure gutembera bantu mwese bo mu mitumba itandukanye igize igihugu ekoneti baranya kuborohereza ubuzima kati simuhihane muyironka byoroshe muyigura amafaranga amajana atatu gusa ikaba irimo amayinite y'amafaranga amajana atatu nyene n'umuyoro w'amamesaje nyaragasa muyigure mwidagadure burundi igihugu canje ekoneti umuhora wanje iganiro ni ayiwanyu havugwa amakiki bandanya kuri radiyo isanganiro twakire uwundi munywanyi ku murongo alo mwiriwe alo mwiriwe ego ninde tuganira eh, ni munywanyi wa radiyo isanganiro butoyitoma butoyitoma butoyitoma ni sawa eh, ni amahoro ndi hano muri nyabitsinda mu ntara ya ruyigi mu ruyigi yego uruyigi turafise abakunzi benshi batwakura eh, none ni na benshi na cyane cyane n'ikitugora ni uko imihora yawe na mode amantene yawe na mode harabiringa ndangabitsindiye ahari kuri mpungu irahari mugabo burema ntawuzi igituma tutaronka amarezo ntawuzi mm. ko ntawuzi ko ari ibyuma byapfuye ntitubona na kimwe hadukoresha amalimiteri kandi twategetswe gukoresha izi nimero zihura n'iyo telefone yo mu nzu biragoye hmm, ariko turafise na turafise na nimero ya limitere turafise koneti leo turafise fikisi zirya za limitere ntizifata neza tumwe ntitubatora dukoresha hmm. izo za fikisi vurema nizo ah, dukoresha fikisi niho borohera figishinzi atwera noneho na mode ngaha ntikorana mba na gatoya duheruka uburezi bwo kumutaga gusa kubera ry'amabateri ikoneti lewe nayo oya iyo ntayiriho mwere mwaka karere mm. hanyuma rero mhm. muri make vrema turababajwe n'umufundi mwene wacu ko genda umufundi nkora amakinga nkora amamoto n'amapine y'amamodoka ndayahoma urumva mu ncamake ndi umufundi mhm. hanyuma wenda babazwa n'umufundi mwene wacu kabisa yagiye guhoma nako yagiye kurepara moto y'uwundi mugenzi y'uwundi mupasiteri byari byangiye mu ijoro ngaha muri komine gisuru ahantu bita ikigamba mhm. ukuri abagizi ba nabi baramugiriye nabi vurema kandi ibintu kandi ibintu tutamenya vurema ko byoshoboka mm. yabaye iki bamugize iki urumva akemwa arunamanga akorakora nyine twakorakora urabona ko umufunde barimo arunamanga mhm. bene nyamupasiteri bari kumwe bagiye babona abantu bazanye amacumu n'ishoka akantu k'agashoka gatoya mm. ni ukuri nyine nyamupasiteri abibonye arasimba ubundi nawe arasimba bariruka mugabo nawe yiruka afite shoke mu kuguru amera nk'u ntiyabasiga icumu ryo mu mugongo ahantu haruguru y'amasigo namwiboneye namye ngaragura nitegetse ndabubwa na yanapfurema ntango si nkuru y'ukubeshya byabaye iryari ibyo byabaye hirya y'ejo hmm, abajejwe umutekano barahashitse aba banki baciye bashika barimo barakoma indiri umugabo barahashitse baratabara kandi babagizi ba nabi barafashwe numva yuko ejo bazoja kugira icyo basamba nyine bari ngo mugasho aho ni sawa ko bafashwe ariko rero abagize nabi nibateshwe bate barye bike baryame kare none none bo bafashwe none nkabibaza ko bizogenda gute uwo mugenzi wanjye byamubaje ni umubanyi tubana ngaha nyine nyabitsinda hmm. kuri uno mutumba wa kirungu kabisa birababaje cyane kubona utega icumu utari igikoko n'ibikoko nyine cyo ntagitera icumu vurema hmm. yego ubwo bwizi bwa nabi twaguma tuvuge ababikora bihanure kabisa hmm. murakoze cyane kuri izo eh. mpanuro yego murambe kuri radiyo siyanganira umugenzi murakoze cyane yego kandi yose rimwe agenda atamacumu nkuba yaramwumvise umurundi ukuri eka amaguru amuta amarira ubutore bwiwe ni akaroruhore ubutwari bwiwe yamaye basi akamashima ku isaha zibiri iminota mirongo itatu n'umunani twakire undi munywanyi ku murongo wa rowu mwiriwe ninde tuganira dezire muri komini sare dezire wo muri komini sare dezire ni sawa hmm, kuvuga umengo urafise akajwi umengo uragwaye byo ari byo cyangwa hmm, n'agatiro hmm. kagufasha wowe mm. mm. mm. ni agakino tubarindire icyo ushaka utuyagira nashaka ndababatura ati nubwo tubona ibintu by'ibiciro byatumbutse muka hari ibintu tubona biguma bizinze twashaka dusabe umukuru w'igihugu ibyo ni ibiki biguma bizinze desire bivuge tubyumve n'abandi bashaka dusabe umukuru w'igihugu gushima ibintu by'ibitoro turabishima kubera byarabonetse hmm. washaka rero batuzimburire ibintu byimiseri ariko verema nk'ikiro cy'umuceri usigura ibihumbi bitatu hmm. urabona birateye isoni kirema hmm. ikiro cy'ibigori by'intoki kigurwa igihumbi n'umunani urumva rero kandi ibitoro byarabonetse urumva ni ingorane murakoze cyane desire washaka rero kugira barabukuntu ngo tugabanyirize ibintu by'ibiciro by'ibifungurwa nabyo kubera ibitoro byabonetse twizere ko aka kamo ubwo kweri asha baba badufashije kuko turabona asha ntihatari murakoze cyane icyifuzo cyanyu twizere ko bacumvise ngo mbwiriro ryiza twese sawa ikiganiro ni aho iwanyu havugwa amaki cyo kuri radio isanganiro isaha z'ibiri n'iminota mirongo ine twakire uwundi munywanyaro niba ngo baregise ingaruka mm. ariko umaze iminsi tubarondera tukabafata byagenze gute byagiye heza mwaturondeye he mu kiganiro yewe ku iradiyo twari wumva biguma bicika umwanya muremure ariko urabona ko uturonse ubu umunsi ndabaronse mugabo araheze Ah, kimwe nka zibiri biguma bicika biguma bicika bashabye biba byagenze gute ko abandi baturonka nka Alex biba byagenze gute ubwo si aga telefone kawe katari kameze neza oya kwiradiyo n'abandera kuri murongo w'ijana na rimwe ikiganiro kikavuga kandi nk'intebe ntaho mwamuri mu bindi biganiro bikavuga akazonda birakatira hmm. iyo umuntu agataye badaca ibya byaba ari ibintu byaba biri hantire paranteze rero umuntu agacamo itafatwa n'itarika <laughs> umuntu agacamo n'umumenyesha no kuri umuntu wa telefone aba adatwite ibintu bikaba ariko biragenda neza ibi hmm, ariko amatelefone atandukanye twarayabashikirije mushobora gutelefona ko rero nkagiye ku ruhande rw'uwanjye n'umumenyeshamakuru umwe muri mwebwe iyo eh, nshyira kino mirongo ibiri hamwe bikatituma umuntu aba adatwite ko tutabumva n'ibindi ego ariko iyo telefona ko wabanje gutelefona ku ya radiyo isanganiro yego byose nta na kimwe bitwaye mugabo hari naho umuntu agira amakenga naho muba muri nkuru kanaka ukajya wumva birakatitse ego wandika kuri izo telefone zitandukanye kumbura uzoronka izo nimero wifuza yego ndoza ndagerageza ikindi nacyo mhm. n'abapolisi b'intwaro babandanya bazifatamwo nabi abo bafashe nk'umumotari usanga bamwandikiye sandopima cyangwa mhm. bakamwandikira mu veshalizema rero nk'ubu atazi gusoma igifaransa akaza kubibona yagiye nabo bagiye nimba ari amafaranga asohora yayasohoye usanga bamwandikiye ibitari hmm. turimo musaba ko byandika mu kirundi niba bandika mu kirundi bavuge ikosa umuntu bamwagirije kuko mm. benshi bahora babibona ari uko umwe yabyundi yagiye amafaranga bayasohoye none iyo uwo yandikiwe abajije icyo ahaniwe ntibamusigurira wumva wowe barandika ntabyo bagusigura wowe gusa kubibona ariko yanyimba ari amafaranga bagusiye bayatanze bagiye nabo bagiye mm. wumva nk'uko kubera babyandika mu gifaransa aribyo bimaze kwibonekeza kenshi umuntu mwaba mutari karabesha nurandi kuri yo wanyu mwaro muramubwira abagira igisereze mwaza mutu umuntu abikarabiye reka umuntu azobitohoza ama by'ukuri twumve ingene byifashe hiyo onye yego yego muzoba mukoze kuko turarushe turagowe mubwira ijoro ryiza muzoba mukoze ko abapolisi niho babikoze ibiti bafite umengo tubw'ikintu bw'ahandi mubwira ijoro ryiza alexi muheza dugo muheza dugo mu byanyu no mu banyu murakoze wakire ubundi mu mwanya yalo namwe namahoro namahoro mumeze neza yego turashima kweri naho imirongo butwirondera tukayibura je nk'uko twagweze umurongo nawo utora kweri mm byage muri kino kiganiro nyene nicyo kiganiro nyene kandi nka telefoni telefoni kashona umurongo tukawubura kandi telefoni kirashona Mm, ariko imana ishimwe kuno munsi mwashoboye kuronka umurongo. Ego kweri turashima kweri. none tuganira nande burya ashagire ndi munengo nibere ngaho ikaruzi kweri uvuze akazina ngo ninde ni munengo munengo eh ndi karuzi karuzi uri umuntu wa mbere atwakuye muri kino kiganiro no munsi eh yego hiyo havugwa maki munengo basha no kuri twebwe no kuri ibintu kunda bimeze mw'iyi minsi turenganye yima gatoya mm ari ibintu bigoye nyine twabona ko tuzoba mu bintu bigoye mu turashima mm agasukari karaboneka agatoroyi karuzi ni kose hariho akabazo mbona kagoye akabazo k'umwavu mwavu n'ikigo turawuronka ku rugero kweri rukwiye kubera umwavu urashobora gutonda nk'iminsi itanu wiruka ko kugira uwuronke bikagorana usanga uri umurimyi eee ego kweri ashikira ikibazo c'umwavu n'icomora catugoye nayo ibindi vyose biriko birakemuka ntituvuta twakoroce agasukari mm. onye ikintu mbona kizinze n'isabune isabune natumye barabadura inyanyurire kweri tuze turashima kweri mm. eh, ikindi naco mugabo rero hari ikintu kijanye n'abantu bashora inka mm-hmm. kuya kuntu bavuze yuko atanga izova mu ntara ija mu yindi mm-hmm. niyo atege mu ntara ya karuzi atasiko y'inka iriyo mm-hmm. none bizasa bigenda gute none urumva twebwe n'undi wumva ibitungwa ko bicugaye hmm. yego bararaba ukuntu inyanyiro bakorera inka zishoka nyine umuntu azambukana nyine twara twara muri muhinga mu isoko bita mu rugabano muri komine mwakira hmm. yego izi nazo zivuye zikajya igitega urumva rero nk'ubu umwe twebwe mu ntakazo atasukiriye bisa hmm. n'urumva n'ubu twebwe biracugaraho muca muzikura he none muca mubigenza gute muri gihe nubwo bigenda gute nyine ko n'aho ugira ngo uyigurishe atawuyigura kandi umudandaza yoyigura ataho yoyijyana mm, waba muzigurisha hehe twebwe tubivanye karuzi twazitwara ngaha mu ntara muyinga ahantu bita mu rugabano muri komini mwakiro mm. ahandi naho eh, bakazijyana igitega urumva igitega ntitujyana ntizijyayo umuntu mm. uzenya mu eh, rugabano ntizijyayo urumva ko twe n'ubundi zicugaramo munengo mu kwizera ko vuba azofata indi ngingo urabona ko niyo bayifashe vuba yo kurekura amasoko y'ibitungwa y'uko yugurugwa yego ni buhoro buhoro twizere ko buhoro buhoro uko bazobona ko iyo ndwara igenda igabanuka bazogenda bafata ingingo yego baba bakoze baba bakoze sawa sawa undi munywanyi ku murongo alo alo alo kuvugira kurega munywanyi basi ndakumva jewe ariko muvugira kure wa naho ndi kure mhm unyumva <laughs> ndakumva ariko ntaco shikiza icimviro cawe n'akazina reba sa wowe urinde akazina kanyu ninde akazina kanyu jewe mhm. nitwa ntabangane mwakiro mm. ntabangana yego ntabangana eh. ngo tubwire icyo mushaka kudushikiriza ikibazo mhm. ikibazo cy'uwo munengo avuze w'inkoronko muri karusi mhm. bijyanye n'ibitungwa byo bishoka mu rugabano mm. kuvuga kubera leta yafashe umugambi yuko atabitumba biva mu ntara y'isabonye mhm. urabona mu rugabano kugira iterambere ryaho ry'ibitungwa komine mateye biteye imbere mhm. ni kubera hariho ibitungwa birangurwa imurore ku munsi wa kabiri mhm. hakaba n'inka zirangurwa ku wa gatatu ahantu bita imishini kuvuga rero ibyo bitungwa hamwe byohagarara ku wa kabiri kurangurwayo no ku wa gatatu mu ishini basha burya rero nta terambere ryo kuboneka ahubwo mahagurwa imihene nyine arizo zigugura inka nizo bazirimo kuyizi uti musabiki rero mwifuza ko byogenda gute oya kigisaba mm. tugisaba yuko leta yoraba dufate nko kungene ibintu bijyanye n'ubutunzi mm-hmm. muri komini mm. burekurira intuze ya ibintu byo mu ntara dufate nk'inka zirangwa hakurya mm-hmm. bakumvikana hagati ya leta kugenda kwabura amatari no kubakomesire porofesiyari bikururuka zikagenda zitanga amategisi nk'uko zahora mm. hanyuma ubwazo ukinjira ukinjira muri kimenyi mwakira murakoze twizere ko ababijejwe bagenda barumva ibyiyumviro bitandukanye mushikiriza yego bazora bikibereye gutyo bafata ingingo mbere ari bishoboka mhm. icyo kibazo barashaka bagikorere dufite nka komini mwakira mhm. hamwe cyokorera kuri icyo kibazo nyine ngo dufate cankuzo na muyinga bumvikana inkazi zo mu cankuzo zinjire muri komini muri komini mwakira mhm. ibyo bakora byose biba bimvaguye kandi hinjira inka nyinshi kubera harinjira inka nk'amajana abiri na mirongo itanu binjira muri komine muri komine tukaba mu hmm. eh? mugire ijoro ryiza mwakoze ego ego ninabanga yewe mwakoze eh? iganiro ni ya iwanyu havugwa maki kibandanya kuri radio isanganiro kuri mikro mukamuri kumwe na honera muco muhinga bw'ivyuma utuma amajwi yabashikirani Innocent bibona imana ubundi munywanyi ku murongo haro mwiriwe ndabizeye ezekiyeri ngaho igatwe ku ntego ndayizeye ezekiyeri igatwe ku ntego mm. eh, mbona munengo ndamubuze ikintu cyose yumvira kimwe mm. ibi nacyo murebe kabisa ikibazo cy'amabati nacyo mugihananure kubera ibi nk'ubu ntibati nk'uyu mwaka uheze jya nk'ubu myaka yaheze jya nakoze rigura ibihumbi cumi n'ine urabona ko ari mirongo ibiri na bine murebe kabisa nacyo mugikorere ko kubera biratugora kubaka kandi muhananiye muhanamiye ibiciro nabyo dusaba yuko mudukorera ega byose burya abarundi ntitwe tugumanye duhangayitse cyane cyane twebwe abanyagihugu batubaka hmm. ego cyane icyo twajya dushyikirizwa mbwira ijoro ryiza twizere ko undi munywanyi ku murongo atwumva alo alo alo mwiriwe mwiriwe ndimo ariko ibugendana mariko ibugendana mariko eh, eh, ni sawa eee ni sawa kweri turashima ni bugendana mwiriwe neza yego twiriwe neza kweri hmm, mariko usanga ukora iki njyewe no kuri umuntu anyonga agakinga hmm. yego kandi nkora impande y'abamotari nyine bityo kiseta cyo kuyunguruza hari ikibazo gihari oya nta bibazo bihari kwe turashima kandi ko turabona n'abagenzi bacu b'abamotari turabona ko bigenda neza bamwe bamwe nabo babona ko umenga ntibiko biragenda neza by'abamotari y'ukuntu bariko baraborohereza mu kazi burya tubona ko umenga bimeze neza nagashaka ari ibintu mbona umenga bariko barabara ibintu vy'amategeko urabona ko umenga bigendera neza udakorera muri ico gisata ngira ntumenya cane vy'abiyunguruza n'amahanga turiko turaraba twe tubona umenga twe bariko barabara ibintu vy'amategeko natwe ku makinga tubariha ku mwaka yego ego nico washaka gushikiriza yego turakenguruka nk'ibintu by'igitoro nabyo nyine turabona ko biriko biragenda neza tugakenguruka ibintu by'amavuta turabona ko biriko biragenda neza ibintu by'inzoga turabona ko biriko biragenda neza ubu bunyi biraboneka neza yego biko biraboneka ko ari nta ngorane turakenguruka ibintu by'ifumbire ko ari nta ngorane twebwe nk'inibugendane nta ngorane kwerekere twababuze amafaranga yo kuri yego kwe turabona ko biriko biragenda neza ego ikibazo cy'ifumbire cyacikirijwe mu bice bitandukanye ndumbi iwanyu kimeze neza bo kwihangana kweri bo kwihangana mm. kandi ntibaze bariyumvira cyane ikiganiro kikaba gisigaje iminota itandatu gusa kugira kirangire kuvuga amaca asigaje akanya gatoya ko guhamagara kugira ngo dushikirize amakuru tutamenye aho iwanyu alo mwiriwe Mahoro neza yego ninde tuvugana Claude Mesiha Claude Mesiha twebwe mm. umwavu wabuze rwose wabuze rwose ni ukuvuga ko ari ikiringo kingana gute ati umwavu twararishya amahera mugabo baguma mm. batubara ngo tugere kuwutora tugatonda tukawubura mm. ni ukuri badufashe umwavu tuwuronke imvura iguye dutere ego biba badufashije murakoze cyane claude asanye n'icyubahiro n'ukuri adukurikirana imisiya mm. murakoze cyane twizere ko ababijejwe ubutumwa bw'abashikiriye sawa yego Egusanimara ikiganiro ni iwanyu havugwa make kibandanya kuri radiyo isanganiro tugeze ku minota ku isaha z'ibiri iminota mirongo itanu n'ine twakire uwundi mu mwanya alo alo alo alo alo wi mwiriwe eh, akazina sinakumvise ariko ameki ameki eh. ameki ni sawa n'abarwayi turafite ikibazo ko nta barabara dufite kandi nta muyaga kuba dufite sinzi ituma twe ko baduhebye ni ukuvuga amagare naho iyo wahita akagenda yiyubara umenga agomba kugwa haragara igare nyine usanga yatembetse abantu abantu bapfuye ntibarabe batugarukire ko ferema badukorera amabarabara twe twagomba kwikorera aratwembere wavuze ngo uri muri tuvuze ko ari mu ntara ya rutana arakoze ameki hasigaye iminota mikeya cyane kugira ikiganiro kirangire ariko twakire umwanya alo mwiriwe ni amahoro ninde tuvugana ni uw'imana duhamagaye uri hehe hmm. mm. ndi iyo havugwa make no kuvuga havuga inkuru mbi nyine y'abantu bariye mu mugabo imana yarakize nta bagize imihorano yego telefone kugira ushime yego ko yari gushimira imana urakoze cyane yego cyane mugira ijoro ryiza yego na mwebwe mm. twakire undi munywanyi alo amahoro amahoro cyane eh, sayidi kigamba mu cyankuzo sayidi mu ntara ya cyankuzo yego ni sawa sayidi yego turashima hmm. amakuru mutamenye eh. ah, muri komine kigamba ku mutumba rusagara mhm. eh, hariho hari ku munsi wa mbere hari umukobwa yibarutse umwana aramwica aramuhamba hmm. ariko rero barakoze amatohoza baramufata ku wa gatandatu hmm. araheza arerekana aho umwana yamuhambye mm-hmm. ariko rero ikiteye amakenga mm-hmm. ni uko hari umusore umugabo yagirije ko ari we yaramuteye iyo nda mm-hmm. nawe baciye bamutwara bamutwarana nawe mu gace ubu ubu ari bose barafunga mm. bose ubu butungane ko bwokora bisanzwe uwo mugabo atacyo abyega ko batafatikanije kuniga uwo mwana mhm. ubutungane mu mwezo yitahire hama uwakoze icyo cyaha nawe agihanirwa uwo mwana angana gute yari umwana nyine mutoya yari yibarwa nyine akaramuniga mm. ego murakoze cyane sawa sawa gahugu mm. kanje gereza nakunze kama kumutima buri gatoyo ufise ubutore bene intwaro y'intwari ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki cyo kuri uno munsi wa mbere ni hano kigarukiye dushimire abantu bose batwakuye bakatuyagira ibintu bitandukanye amakuru atandukanye avugwa eh, aho baherereye duhereye ku wa mbere batandukanye disimasi bitariho ntitwoshobora kuba tunagura bose ariko bose turabashimiye kubona bashoboye kwakura bakatubwira amakuru tutashoboye kumenya dushimire n'abo bose bagerageje kwakura ariko bitakunze twizere ko ku munsi wa mbere nk'uyu badashobora kuroba umurongo kugira bashobore gushikiriza amakuru tutamenye nshimire na innocent bibonimana yatumye amajwi abashikira abonera muco nari kundi bashikiriza kino kiganiro ndabifurize mwese ijoro ryiza